Kemudian kita lihat bagaimana kisah dalam Sahihain itu. Kaum Muslimin dipimpin oleh seorang pimpinannya siapa? siapa? Lupa dia. Ya? Nama pimpinannya. Di dalam satu peperangan, maka mereka membuat marah pemimpinnya. Dalam pimpinan pasukan itu dibuat marah. Maka pimpinannya berkata kumpulkan kayu bakar. Mereka kumpulkan kayu bakar. Setelah itu dikatakan hidupkan. Nyalakan, dinyalakan. Setelah itu dikatakan kalian semua masuk ke dalamnya. Kalian semua masuk ke dalamnya. Ini pimpinan yang memerintah ini. Amir memerintah. Semua masuk ke dalam hati. Maka kata para sahabat radhiyallahu taala anhum, sungguhnya kami ini masuk Islam karena lari dari api. Iya. Atau dari api. Kenapa kami suruh masuk api? Akhirnya redalah kemarahan pimpinannya. Begitu mereka kembali kepada Rasulullah SAW, diceritakan hal tersebut kepada Nabi. Maka Nabi berkata, andai kata mereka masuk di dalamnya, mereka tidak akan keluar sama lama sampai hari kiamat. Ya. Mereka tidak akan keluar sama lama. Jadi kita tidak boleh taat dalam perkara maksiat. Termasuk tapi bunuh diri. Maksiat itu. Walaupun pimpinan yang memerintah. Nah, kita harus tahu tentang hal ini maksiat. Intinya saja, kalau memerintah kepada maksiat, tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Walaupun dia memberikan ancaman dengan ancaman apapun. Yang jelas, dia jangan taat dalam perkara yang maksiat. Jangan taat dalam perkara yang maksiat. Nah, ini prinsip ahli sunnah dalam masalah ini. Baik, kemudian kata beliau dalam poin berikutnya. Ya. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah. ومن كان من أهل الإسلام dan siapa dari ahli Islam fala tashhad lahu bi amali bi amalin khair atau syarr siapa dari ahli Islam dari kaum muslimin jangan kamu mempersaksikan untuknya dengan suatu amalan yang baik dan tidak pula dengan suatu amalan yang jelek ya Karena kalau tadi bima yuftamu laku indal maut sebab kalau dia tahu dengan apa ditutup untuknya sehingga dia mati. Watarjilahu rahmat Allah. Kamu mengharapkan untuknya rahmat Allah. Watakhafu alaiki dunubah. Dan kamu takut atasnya dosa-dosanya. Wala tajri ma yasbiku in ma yasbiku laku indal mauti. Ila Allah minan nadam. Dan kamu tidak tahu. Ya, apa yang telah mendahului untuknya sehingga mati. Ya kepada Allah berupa uh, penyesalan. penyesalan. وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام Ya. Dan kamu juga tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala adakan. Ada waktu itu ketika dia mati di atas Islam. Tarjulahu rahmatallahi wa takhafu alayhi dunuba. Kamu harapkan untuknya rahmat Allah dan kamu takut atasnya dosanya. Iya. Baik. Di dalam poin ini Imam Al-Barbahari rahimahullah taala yang menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah bahawa ahli sunnah itu tidak mempersepsikan untuk orang tertentu dia ini dicap masuk surga atau masuk neraka iya tapi orang yang berbuat baik kita harapkan kebaikan untuknya orang yang berbuat jelek kita khawatir akan dosa-dosanya kita ambil ada orang berbuat maksiat dalam bahasa muslim berbuat maksiat tidak boleh dikatakan ini penuh neraka tidak boleh Orang sangat taat, sangat soleh misalnya. Sangat solehnya dikatakan, oh ini penduduk surga. Tidak boleh dipastikan seperti itu, kecuali apa yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu saja perkecuali. Jadi apa yang ada nasinya dari Allah dan Rasulnya, kita pastikan. Tidak ada, maka kita semua sama. Tidak ada yang tahu nasib kita. Nah, tapi kewajiban kita, orang yang berbuat baik, kita harapkan kebaikan untuknya. Orang yang berbuat jelek kita khawatir akan dosa-dosa saya. Kita khawatir akan dosa-dosa saya. Ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama ahli sunnah dalam masalah ini. Ya. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekh Bin Bas. Beliau berpendapat boleh orang tertentu dikatakan ini penduduk surga. Kalau memang yang memberikan penilaian itu banyak orang. Yang memberikan penilaian banyak orang. Soalnya ada orang salih. Inilah yang banyak orang. Ini orang salih. Ya, maka penilaiannya ini bisa menjadi sebab dia dikatakan ini orang penghuni surga. Syekhul Islam Ibn Taymi adalah Syekh bin Bas berdalilkan dengan riwayat yang Nabi lewat di depannya jenazah. Maka orang-orang memuji jenazah tersebut. Maka Nabi berkata wajib. Ya wajib atasnya surga. Lalu lewat lagi jenazah dan orang mencelanya. Maka Nabi berkata wajib. Wajib atasnya neraka. Nah, demikian. Ya. Berdasarkan riwayat ini dikatakan boleh dipastikan. Ya, tapi ini eh, dua pendapat di kalangan para ulama dan yang benarnya adalah pendapat jumhur ulama tidak boleh dipastikan. Ya, ada pun apa yang tersebut dalam hadis itu ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, "Wala min dambin illa walil abdi min kutawbah." Dan tidak ada satu dosa pun Kecuali bagi seorang hamba pada dosa tersebut ada tobatnya. Ya. Seorang hamba bisa bertobat dari hal tersebut. Iya. Dosa seorang hamba itu diampuni, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya jangan kalian putus asa dari rahmat Allah sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang maka setiap dosa pasti ada tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tobat untuk hamba tersebut. Dosa apa saja? Termasuk dosa kesyirikan. Kalau dia berbuat kesyirikan, bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Iya. Dan tentunya seorang hamba dikatakan bertobat apabila terpenuhi padanya lima syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas dalam tobatnya. Syarat yang kedua, dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Syarat yang ketiga, dia menyesali perbuatannya. Ada yang meninggalkan, tapi dia tidak menyesali. Ya kan? Nah, kemudian syarat yang keempat, dia berniat lagi dalam dirinya. Ya. Dengan niat yang sangat pasti, tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Berazum, tidak akan mengulanginya lagi. Itu syarat yang keempat. Ada orang yang dia sesali dosanya, dia tinggalkan. Tapi masih ada kehendak untuk melakukannya nanti. Ini juga belum dianggap tobat. Ya. Dan syarat yang kelima masih, masih kalau masih ada waktu. Syarat yang kelima kalau masih ada waktu. Apa ini kalau masih ada waktu? Ada dua tempat. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, tidak ada lagi tobat. Nah, Jalan lagi, tobat. Sebab dalam syarikat dikatakan malam yugargir. Sebelum nyawanya sampai ke terwarokan. Dan juga sebelum matahari terbit dari arah barat. Ini lima syarat tobat. Maka dosa apa saja bisa diampuni. Dosa apa saja bisa diampuni. Nah, dan dosa itu diampuni kadang dengan tobat. Seperti yang disebut di sini oleh Imam Luar Bahari orang bertobat. Itu diperintahkan dalam Al-Quran, Ya Ayuhan Ladin Amanu, Tunggu ila Allah ki taubat dan nasuhah. Hai orang-orang beriman, Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat, dengan benar-benar taubat. Dan juga, seorang hamba, kalau uh, ketika berbuat dosa lalu dia istighfar, ini juga termasuk sebab-sebab yang menyebabkan dia punya dosa. Nah, Serap-serap yang punya dosanya. Istighfiru Rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Rabb kalian amatlah mengampuni. Ya, dan demikian pula di antara penghapus dosa seorang hamba dengan berbuat kebaikan. Sebab kebaikan yang diperbuat itu menggugurkan dosa-dosa ini. Menggugurkan dosa-dosa ini. Wa akimis salata tarafa innahari wa zilatan minal lain innal hasanati yudhibna sayiat. Itu dalilnya. Tegakkanlah salat di dua ujung siang dan waktu dari malam hari. Ya. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan-kejelekan. Nah, menghilangkan kejelekan-kejelekan. Ya. Yang pula dalam ayat dikatakan ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabillah Wahai orang-orang yang beriman, ingin kalian saya tunjukkan perdagangan yang menyelamatkan kalian adabin eh, min adabin ali dari siksaan yang pedih disebutkan adalah dengan amalan salih minun billahi wa rasulih dijahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum kalian beriman kepada Allah dan rasulnya kalian berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan diri kalian nah itu kan dari sebab yang menggugurkan dosa ya. Baik, kemudian dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di poin berikutnya kata beliau warajamu haqqun dan rajam itu adalah hak. Maksudnya di sini rajam, hukum rajam adalah suatu hukum yang hak. Benar ada dalam syariat Islam. Benar bagian dari Islam, dari sunnah. Nah, apa itu rajam? Rajam itu adalah melempar. Ya. Orang yang melakukan perzinahan dan si pezina, ter, si pezina tersebut adalah orang yang sudah muhsan, orang yang sudah menikah. Ya, diinginkan dengan muskan sudah berhubungan suami istri. Bukan hanya sekedar sudah pernah akad, setelah itu cerai sebelum hubungan. Ya. Yang diinginkan sudah pernah hubungan, suami istri kemudian dia berzina dengan yang lainnya, maka di sini dikatakan dia ini apa pantas untuk mendapatkan hukum raja. Dipahami? Ini muskan. Apabila dia berzina dan sabit atasnya bayina, terbukti ia berzina sabit atasnya. Keterangan dia berzina itu sabit tetap. Dan dikatakan sabit keterangan dia berzina itu dengan empat saksi. Kadang dengan empat saksi. Kalau ada eh, kalau tidak cukup empat cuma satu atau berapa yang melihat cuma satu atau dua maka itu tidak dianggap. Akan satu yang dua ini kalau dia memberikan kabar dan tidak punya saksi dia bisa kena hukum dicambuk 80 kali. Sebab yang tak membuat kedustaan terhadap kaum muslimin. Harus punya empat. Atau pengakuan orang itu sendiri dari dirinya sendiri. Pengakuan dirinya sendiri. Nah, pengakuan dirinya sendiri. Kalau saat seperti ini, maka bagi pemerintah untuk melakukan hukum rajam atasnya. Pemerintah melakukan hukum rajam atasnya. Nah, dan Nabi saw Alaihi kadang Eh, dan di dalam hukum masalah ini orang yang berbuat dosa apakah ketika dia berbuat dosa dia ajukan dirinya ke pemerintah supaya ditegakkan hukum menyahat atau uh, boleh dia sembunyikan dan dia bertobat saja iya ini disebut rincian oleh Syekh Ibn Husayn kata beliau kalau memang dia ini khawatir dirinya jatuh terus dalam dosa Maka paling utamanya diserahkan dirinya ke pemerintah supaya ditegakkan atasnya hak. Dan jangan terpulang lagi. Tapi kalau dia mampu untuk bertobat ya, dan merasa dirinya akan bertobat dengan tobat yang baik, maka itu lebih utama darinya, dia tutup uh, apa yang terjadi pada dirinya ya, dan dia tidak ajukan ke pemerintah. Nah, ini disebut oleh Syekh Ibn Al-Sewi rahimahullahu ta'ala. Ya, tentang uh, eh, rajam ini, itu ada di dalam ayat Al-Quran, tetapi e, eh, disebut oleh para ulama tidak termaksud. Ya. Dia ada secara e, eh, nah, cuman tidak tertulis dalam e, mushaf. Ya. Baik. Kemudian, hukum rajam ini, bentuk pelaksanaannya, itu dilempar dengan batu-batuan, batu-batu kecil. Ya, kata para ulama. Sebab namanya rajam itu melempar rajam. Rajam itu biasanya melempar dengan batu kecil. Kenapa dilempar dengan batu kecil? Maksudnya batu bukan juga batu kerikil ya. Kerikil itu lama nanti. Batu tidak terlalu besar. Supaya dia merasakan pedihnya, sakitnya. Yang diinginkan. Ya. Kata para ulama hikmahnya, dia sudah mengambil kelelet, eh, uh, berlezat diri dengan suatu perkara yang diharamkan. Maka sebagai balasannya seluruh tubuhnya yang ledak itu tadi yang mendapatkan kenikmatan itu harus merasakan kesedihan. Ya, maka dia dirajam dengan hal tersebut. Dan boleh diikat ya, tubuhnya, diikat sebagiannya. Nah, diikat sebagiannya, kalau dia khawatirkan lari. Ya, diikat tangannya misalnya, kemudian diikat sebagiannya. Ya, kalau dia khawatirkan lari. Dilempar sampai mati dilempar sampai mati. Itu itulah hukum raja. Dan tidak ada melempar dengan batu besar, dipukul misalnya bata, kepalanya dengan batu besar, itu besar. Tidak ada dalam pelaksanaan hukum raja. Nah, baik, di sini pengarang menetapkan tentang hukum raja dalam bab akidah. Sebab asalnya ini kaitannya dengan bab fikir. Ya kan? Pertanyaan kita muncul di bab akidah. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang telah lalu bahawa para ulama memasukkan ya, pada masalah-masalah fikir dimasukkan ke dalam kitab akidah untuk menyelisihi ahli bidah. Nah, dan di dalam masalah rajam, orang-orang khawarij itu mengingkari rajam. Orang-orang khawarij mereka mengingkari rajam. Maka oleh Imam Al-Bahari ditetapkan bahawa warajamu haqqun. Dan rajam itu adalah hak. Ya. Baik, kemudian kata beliau, Walmat alal kufay. Dan mengusap di atas al-kufay. Mengusap di atas al-kufay mengusap di atas al-kufay, sepatu. Al-kuf itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit menutupi mata kaki. Itu al-kuf. Nah, kapan dia kulit menutupi mata kaki dia masuk dalam kuf. Kalau bukan dari kulit maka dia terhitung na'al. Terhitung dalam hitungan hidah atau na'al sendal. Misal dengan ini. Tentang mengusap di atas al-kuf ini adalah perkara yang disyariatkan dan perkara yang sunnah. Seperti yang dikatakan Al-Iman Al-Barbahari di sini. Nah, dalil tentang disyariatkannya, para ulama ahli sunnah mengambil dalil dari ayat Al-Quran. Dan hadith yang mutawatir. Mengusap jasa Al-Qubay, hadithnya mutawatir. Ia. Ada pun dari ayat Al-Quran, dalam salah satu bacaan, Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bah. Orang yang beriman kalau kalian berdiri untuk salat maka cucilah muka-muka kalian tangan-tangan kalian sampai ke siku dan usaplah kepala-kepala kalian wa arjulikum kalau bacaan kita apa? Kalau bacaan kita di mushaf yang kita pegang di Indonesia ini wa arjulakum di fathalamnya. Di salah satu bacaan dalam dalam qiraat Sabah juga dibaca wa arjulikum pakai li. Jadi ma'tuf ke ru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian dan usaplah kaki-kaki kalian. Di sini usap kaki kalian, yaitu kata para ulama, mengusap kaki apabila kakinya memakai sepatu. Kita ini? Ini sisi pendalilan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Nah, orang-orang Syiah memang berdalilkan dengan kiraat ini, bacaan jar, untuk pendalilan mereka. Bahawa kaki itu diusap, tidak dicuci. Nah, tu lihat ada orang berudu kemudian pas mencuci kaki, kakinya tidak dia cuci, cuma dia usap saja itu Syiah. Ya. Sebab itu ciri umumnya mereka. Kau muslimin sepakat bahawa kaki itu, kalau tidak memakai sepatu, itu dicuci. Tidak ada menyelisih kecuali orang-orang syi'ah rafidah saja. Eh. Mereka berdalilkan dengan ayat ini. Warjulikum. Yang mengatakan diusap di atas kaki. Dan dibantah oleh para ulama dari banyak sisi. Yang dibantah oleh para ulama dari banyak sisi. Ya, sisi yang pertama. Sebutkan sebagai bantahan. Tidak apa-apa kita. Berikan sedikit. Warjulakum. Warjulikum. Ini satu bacaan. Warjulikum. Di sini di kasrah. Sebab sebelumnya kasrah juga di ru'usikum. Ya. Jadi ketika kasrah sebelumnya, setelahnya bagusnya juga di kasrah. Sebab bertetangga maka dia di kasrah. Ini disedirahkan oleh para ulama ahli nahnu majurur ilmu jawab. Dia di kasrah kerana tetangganya juga ikut di kasrah. Asalnya dah sama hukumnya. Asalnya dia mansuk. Tapi kerana sampingnya di kasrah, ikut juga di kasrah. Ya. Jadi kalau mengartikan tetap hukumnya, dia ikut kepada disusik. Walaupun dia majurur. Walaupun dia Eh, menjerut dari sisi nahunya, dari sisi eh, i'rabnya. Uh, kita ambil jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, anggaplah ada riwayat arjulatun. Tidak ada riwayat arjulatun. Riwayat arjulatun itu lebih kuat dari sisi kira'ah. Kemudian yang kedua, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih menguatkan kiraat ini. Hadis yang lagi yang menguatkan, ya, bahawa yang dipakai adalah arjulah, dipakai adalah mencuci. Sebab dalam seluruh hadis, sebutkan dengan lafaz mencuci, kalau tidak memakai sepatu, kalau tidak memakai kuku. Nah, kemudian jawaban yang ketiga, itu jawaban Syekhul Islam Ibn Taymiyah, iya betul di situ. Artinya mencuci kaki. Tapi dicuci apabila kaki itu memakai sepatu, memakai kuku. Itu jawaban Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Nah. Ya. Baik. Jadi, eh, sebagai kesimpulan, bahawa mengusap di atas sepatu itu adalah perkara yang disunnahkan. Ya, memang ada sebagian sahabat dulu pernah berpendapat dia disunnahkan, tapi belakangan mereka rujuk ya, dan menjadilah kesepakatan di kalangan para ulama. Ya. Demikian pula mengusap di atas prostatik. Dibolehkan mengusap di atas prostatik. Demikian pula mengusap di atas uh, sendal. Sendal itu ukurannya apa? Syekhul Islam dimulintinya dalam istiarat. Sendal yang, yang boleh diusap. Itu sendal yang tidak bisa dilepas. Kecuali kalau menggunakan tangan dan menggunakan kaki yang lainnya. Sendal. Kalau sendal gitu bukan sendal lah yang salah. Ya. Bukan sendal yang bisa diusap. Itu ukuran sandal yang disebut oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam istiara. Nah, dan tentunya mengusap di atas batu itu punya hukum-hukum tersendiri ya. Dan di sini kita cuma mengisbat, menetapkan tentang hukum umumnya. Kalau ingin mengusap, sebelum dia memakai sepatu, dia harus berudut sempurna dulu. Dia berudut sempurna. Setelah berudut sempurna, dia pakai sepatu. Nah, di sini ada keringanan boleh mengusap dia pakai sepatu atau pakai kos kaki, misalnya batal wudunya, ya. boleh dia beruduk, beruduk pas sampai kaki, tidak lah, perlu dia buka lah kos kaki, ambil air, usap di atas kos kaki, sudah cukup. Sudah dianggap beruduk. Nah, semenjak dia usap, di situ berlaku, boleh dia usap terus, sampai 24 jam, satu hari, satu malam. Semenjak dia usap. Kalau dia mungkin, kalau dia musafir, boleh 3 hari, 3 malam. Itu ringkasnya. Baik. Kemudian berikutnya, kata beliau rahimahullah, وتقصير الصلاة في السفر سنة dan mengkasar salat dalam safar adalah sunnah. Iya. Mengkasar salat dalam safar adalah sunnah. Itu inginkan di sini oleh sunnah, yaitu bagian dari Islam. Sebab mengkasar salat itu sendiri diperselisihkan. Apa hukumnya mengkasar salat bagi musafir? Apakah wajib atau sunnah? Apakah wajib atau sunnah? Ada khilaf perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang dikuatkan oleh شيخ الاسلام ابن تيميه تيميه لنا مذهب ابو حنيفه آه. لين ينقطع ان شاء الله تعالى فهو من قطر صلاه باقي مسافر مثل حكمية واجب حكمية واجب رب الى الحديث عائشه رضي الله عنها مسلم بكتابات فرضت الصلاه مثنى مثنى أزيلت في الحضر وأقرت في السفر. صلت بواجب كان دوا دوا. أسألت واجبا صلت دوا دوا. يعني صلت سلم مسلمين في المدينة Itu salat dua-dua, kaum muslimin lakukan. Terus salat itu kan, kewajiban salat turun tiga tahun sebelum hijrah. Eh, tiga tahun sebelum hijrah. Di sepanjang itu kaum muslimin salat dua-dua. Nah, ketika pindah ke Medina, maka ditambahlah jumlah rakaat, jumlah salat ketika ketika mukim. Ya, jadi tambah dukurnya menjadi empat, ya maghribnya menjadi tiga, kemudian uh, apa asarnya menjadi empat, isyanya menjadi empat. Kita ini ditambah. Ada pun pada safar tetap dua wajibannya. Ukir di safar, safar tetap dua. Nah, di sini kalimat kor ya diwajibkan, ini kan wajibnya asalnya dua. Safar tetap ditetapkan, berarti tetap wajib, ya kan? Kalau begitu bagi yang musafir, itu wajib untuk sholat dua rakaat bagi yang musafir. Pada semua sholat kecuali sholat maghrib, sebab salat maghrib itu sepakat para ulama tidak ada perbedaan pendapat bahawa salat maghrib jumlahnya tetap tiga rakaat musafir maupun selain musafir. Jelas ini? Ya, kalau salat subuh kan memang cuma dua ya. Maka yang boleh dipasar, eh, asar, eh, baik duhur, asar, kemudian isya. Salatnya dua rakaat, bagi musafir wajib. Ya, karena itulah kalau dia musafir dia imam, dia harus salat dua rakaat. Ya. Harus salat dua rakaat. Atau dia sholat sendiri, dia harus sholat dua rakaat. Tapi kalau dia sebagai makmum, dia sebagai makmum, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna maju'il al-imamu yu'tan nabi. Dalam hadis Abu Qarairah, ayat Bukhari dan Muslim. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau dia sebagai makmum, harus ikut jumlah rakaat dia imam. Kalau imam yang empat, dia juga harus ikut empat. Iya, demikian. Dipahami ya? ya? Jadi, kalimat Imam Darbahari di sini, Mengkotor salat dalam safar adalah sunnah. Ya, sunnah bermakna umum yang kita sebut tadi. Bukan sunnah dalam istilah ulama fikih sunnah derajat setelah wajib bukan. Ya, sunnah bermakna umum. Baik. Kemudian kata beliau wasaum fi safar. Wasaum fi safar. Man syaa'a shaw wa man syaa'a aqsar. Demikian pula dari masuk dari Islam adalah puasa ketika safar. Siapa ingin Siapa yang ingin dia puasa dan siapa yang ingin dia berbuka? Baik. Para ulama sepakat bahawa orang musafir itu boleh untuk berbuka, boleh untuk berbuka. Para ulama sepakat itu. Dan para ulama sepakat orang musafir kalau dia ingin puasa maka boleh dia puasa. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama tentang yang mana yang lebih afdal. Dia berbuka atau berpuasa. Ini yang ada letak perselisihan. Kalau ini perselisihan mana lebih afdal berbuka atau berpuasa, maka kita harus bagi perjalanan itu, safar itu terbagi dua. Ada safar yang berat dan ada safar yang ringan. Kalau safarnya ringan, maka lebih afdalnya dia berpuasa. Kalau safarnya berat, maka lebih afdalnya dia berbuka. Ya kalau sabarnya ringan, lebih afdalnya dia berpuasa walaupun boleh berbuka. Tapi ya? boleh berbuka tapi lebih afdalnya berpuasa. Kalau sabarnya berat, afdalnya dia berbuka dan boleh dia berpuasa kalau dia mau. Bagaimana Nabi ketiga di perang eh, atau di bulan Ramadan dalam perang, tidak ada puasa di pasukan itu kecuali Nabi dan Abdullah bin Rawah. Diterik matahari yang sangat panas. Nah, baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala ba'sa. Eh, kemudian kata beliau di sini man sya'a, siapa ingin dia puasa dan siapa ingin dia berbuka. Nah, dalam hadis dikatakan al-mutatawwi amirun nafsi. In sya'a afṭar wa in sya'a ṣam. Orang yang puasa sunnah itu adalah pemimpin dirinya. Kalau dia ingin berpuasa dia berpuasa, ingin dia berbuka berbuka. Nah. Ya dan rincian-rincinya tadi seperti yang kita uraikan tadi. Kemudian kata beliau, wala ba'asan istalati fi tarawih. Dan tidak apa-apa salat. Pakai kiruan. Salat pakai kiruan. Itu eh, pakai uh, celana. Nah. Maksudnya di sini kiruan. Kiruan yang lebar. Dan kiruan yang sempit. Membentuk atau tipis. Nah. Tapi kiruan yang lebar. Itu diperbolehkan. Ya. Hal tersebut diperbolehkan. Ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahawa seorang itu hendaknya sholat pakai dua kain, pakai top atau pakai ini. Di antaranya sirwah juga tersebut dalam hadis riwayat Bukhari. Maka yang tetap oleh pengarang di sini adalah perkara yang benar. Ini tiga masalah. Kalau masalah rajam tadi, masalah mengusap di atas al-kufay, itu jelas. Mengusap di al-kufay sengaja dibasuhkan di bab akidah di sini. Sebab orang-orang khawarij Eh, orang-orang syi'ar Rafidah itu mengingkari mengusap di atas Al-Husayn. Ya, kerana itu wajar di masa Pak Imam Bahan. Tapi masalah mengkasar salat, masalah puasa, masalah umat kesiruan, saya tidak tahu dari sisi mana uh, atau siapa dari ahli bila yang menyelidiki sehingga Imam Al-Bahari memasukkannya dalam syarat sunnah. Wallahu ta'ala alam. Uh, Syekh Abdul Nasir Ar-Rajih juga yang mensyarah kitab ini, beliau sudah menyelidiki. Nah, baik. Selanjutnya, selanjutnya insyaAllah, kita lanjutkan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك